Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է շուրջ 80 անգամ։ Հայկական զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը սահմանին։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից հայրենյաց պաշտպանների կողքին հավասարապես կանգնած են եղել հայ կանայք։ Կոճղոտ համայնքում լայնածավալ շինարարություն է իրականացվել։ Տեղացած ձյան պատճառով այսօր մի շարք ներհանրապետական երթուղիներ չեն սպասարկվել։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Տիառն Ընթարաճը։ ԼՂ կառավարության որոշմամբ փետրվարի 20-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է փետրվարի 25-ը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ 1988-ը փետրվարի 13-ը Լեռնային Ղարաբաղի պատմության համար եղավ շրջադարձային։ Այդ օրն իրավամբ համարվում է Արցախյան շարժման սկիզբը։ Երկրամասի հայ բնակչությունը բարձրացրեց իր ձայնն ի պաշտպանություն սեփական իրավունքների ու ազատությունների։ Պահպանելով բոլոր գործող իրավական նորմերն ու ազատ կամքի արտահայտման բացառապես ժողովրդավարական ձևերը, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը Հայաստանի հետ վերամիավորում պահանջեց։ Այդ օրը Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ քաղաքի աշխատավորների եւ ուսանողների առաջին հանրահավաքը եւ շարժումը դարձավ համաժողովրդական։ Ցույցի ժամանակ մարդիկ վանկարկում էին. «Միացում Մայր Հայաստան»։ Մինչ այդ փետրվարի 11-ին ու 12-ին հավաքներ տեղի ունեցան Հադրութում, Ասկերանում եւ Մարտունիում։ Փետրվարի 12-ին եւ լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում արձանագրվել է լարվածության աճ։ Հակառակորդը D44 տիպի հրանոթներից, ականանետերից, նռնականետերից ու տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 80 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 950 կրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը արևելյան ուղությամբ կիրառել է D44 տիպի հրանոթներ, արձակելով 13 արկ մետրանոց, իսկ հյուսային եւ հարավային ուղություներով 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետեր ու նռնականետեր ընդհանուր առմամբ բարձակելով 49 արկ, որից 41-ը ականանետերից, 8-ը նռնականետերից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը աչալերջորեն հետևել են առաջնագծում տիրող զարգացումներին եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել հակարակորթի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ադրբեջանական ագիտպրոպը հանդես դուրս է եկել հերթական ապատեղեկատվությամբ, համաձայն որի իբր հայկական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, իսկ իրենց ուժերը ժամանակին կանխել են դա։ Իդեպ այդ հորին բացքին միսուարյուն տալու համար Բաքվի աճպարարներն իրենց սովորության համաձայն որոշել են որպես այսպես ասած անհերքելի ապացույց կից ներկայացնել բավականին անճաշակ ու ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակով բեմադրված մի տեսագրություն, ինչը վերջին շրջանում կատարում են շատ հաճախ, որն անգամ մանրակրկիտ ուսումնասիրելուց դժվար թե դիտողը որևէ բան չկանհասկանա։ Ինչևէ, ինչպես ասում են, ճաշակին ընկեր չկա, բայց որ այս ամենով հանդերձ կարծես թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վերջնականապես կորցնում է, եթե իհարկե արդեն չի կորցրել իրականությունը ստապ գնահատելու ընդունակությունը փաստ է։ Եվ վերջում մի հավելում, ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից փետրվարի 12-ին տարածված պաշտոնական հաղորդագրության Թշնամու կողմից առաջնային դիրքերի գնդակակոծությունը կանխելու ընթացքում տեղի ունեցած փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող կրծեր սերժանտ Ֆուադ Ֆարհադ Օղլու Գաֆարովը։ Այսքանից արվելիք հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Հայկական զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը սահմանին, Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին հակառակորդի կողմից հրադադարի բարբերական խախտումներին։ Բոլորը պետք է իմանան, որ իրավիճակը լիովին վերահսկվում է, որևէ մեկը թող չմտածի, որ այս խախտումները կարող են հուսահատեցնել կամ լարումը հասցնել այն աստիճանի, որ մենք երկնչենք մեր գործը կատարելուց, ասել է նախարարը։ Նրա խոսքով պետք չէ հավատալ ադրբեջանական ապատեղեկատվությանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին ու շփման գծում իրավիճակին անհրաժեշտ անհրաժեշտ է հետևել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ ԼՂ Պաշտպանության բանակի պաշտոնական հաղորդագրություններով, քանի որ Պաշտպանության նախարարությունը երբեք գաղտնիք չի պահում, ամեն անգամ երբ լինում են զինադատարի խախտումներ, դրանց մասին շատ բաց խոսվում է, նշվելով թե խախտումների քանակը, թե կիրառված միջոցները։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից հայրենյաց պաշտպանների կողքին հավասարապես կանգնած են հայ կանայք լծվելով հանուն Արցախի ազատության ու անկախության համազգային պայքարին։ Հայրենիքի այդ նվիրյալներից է Սվետլանա Հովսեփյանը, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ասկերանի շրջանի Խանավատ գյուղում է ծնվել Սվետլանա Հովսեփյանը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ուսանել է Ստեփանակերտի բժշկական ուսումնարանում։ Հավանաբար ապագա բուժքույրը կանխազգում էր, որ ինքն էլ իր ներդրումը պիտի ունենար հայրենիքի պաշտպանության գործում։ 88-ին ջոկատներ կար, ջոկատներին էի մասնակցում որովհետև մեր գյուղը գտնվում է անմիջապես Աղդամիկից, մենք պաշտպանում էինք, հերթապահում էինք ջոկատներով, որպես մեր ֆերմանները մեր գյուղի վրա չհարձակվեին։ Նրանից հետո անդամադրվել են բանակի շարքերում 4-րդ պաշտպանական շրջանի եւ դեղատան պետեի եւ դաշտային օպերացիոն քույրեի աշխատում։ Դաշտային վիրաբուժարանի բուժքրոջ ձեռքերը պիտի հարյուրավոր կյանքեր փրկեին ու փրկեցին։ Այսօր մեծ ցավ ապրելով Տիկին Սվետլանան հիշում է այդ ցաներ ու դժվարին, բայց եւ հերոսական օրերը։ Ես միշտ զինվորի կողքն եմ եղել։ Ինչ ուզում ա լինի, զինվորը վիրավորվել է, ես Այն ձևի եմ վազել, որ 25 տարեկան տղամարդը իմ հետևից չի հասել։ Այ մեկը իմ փեսան, իմ հետևից չի հասել։ Սանիտար միսում կան ձերքից վազելով գնացել եմ, որպեսզի զինվորին թարգեմ։ Պատերազմի թե ժորերին Սվետլանա Հովսեփյանն աշխատում էր երկու ուղությամբ՝ նախ որպես ավակ բուժքույր, ապա որպես դեղատան տնորեն ոչ մի անգամ զինվորին ես կյանքում աչքաթող չեմ արել, որովհետև ես էլ երեխա ունեի տղաս, իմ տղաս էլ էր ծառայում իմ հետ։ Իմ տղաս գնաց բանակ, ես էլ իր հետ գնացել եմ։ Իմ տղաս էլ վառվելա, տղարորդեր աշխատում, գնացելա որ Լենինականից Զենգբերի ավտոն վառել են, ինքն էլ մեջը վառվելա, նո ազատել են։ Շատ ծանր երկու ամիս հոսպիտալում պահելուց հետո հազի ոտքի ականգնել ու հիմա իր երեխեքին տերականգնել, 3 տղա մի աղջիկ ունի։ Ինչպես 90-ական թվականներին, այնպես էլ ապրիլյան քարորիա պատերազմում Պեկին Սվետլանան չնայած իր տարիքին դարձյալ կանգնեց զինվորի կողքին, այս անգամ ոչ որպես բուժքույր։ Ուտելիք էր պատրաստում, ուտանում դիրքեր, տղաներին քաջալերում ապրիլյանի ժամանակ ես հանգիստ չեմ քնել։ Ես եկա որ գնամ, ինձ ասեն քեզ չի կարելի, տարիքդ լրացել է։ Ստիպված տունը ժենգալով հացեի թխում, դիրաշկեի թխում, պատկերացրեք լոբի էի եփում, կապած բանկաներս վերցնում, գնում էի տանկային դասակար մեր կողքը։ Տանում էի հազնում իրան։ Այսօր ավելի հերոսացած սերունդ է մեծանում, հպարտությամբ նշում է Սվետլանա Հովսեփյանը։ Մենք հանգիստ կարող ենք քնել, քանզի խիզախ Արցախցու կերպարը հիմա էլ մեր ворթիների մեջ է ավելի հերոսացած ես ուրիշ բան չգիտեմ առաջ ասում էինք որ մենք չլինենք ոնց են անելու հիմա ես արդեն գիտեմ որ մենք չլինենք իրանք շատ լավ է պաշտպանելու են շատ լավ մեզանից հիմա համոզված եմ որ մեզանից ավելի լավ են պաշտպանելու Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտ համայնքում վերջին տարիներին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ լայնածավալ շինարարություն է իրականացվել։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գոջողոտում կառուցված համայնքապետարանը առանձնանում է հարևան համայնքներում նմանատիպ շենքերից իր մեծությամբ, ճարտարապետական լուծումներով ու շքեղությամբ։ Պետք է ասել, որ շենքը բազմաֆունկցիոնալ է, այստեղ գործում է երիտասարդական կենտրոն խաղասրահով։ Շենքի մի հատվածը զբաղեցնում է հանդիսությունների սրահը 160 տեղանոց։ Շենքն ունի կենտրոնական ջերուցման համակարգ, ապահովված է մշտական ջրով։ Նախկին պայմանների հետ ոչ մի չափանիշով հնարավոր չէ զուգահեռներ տանել, ասում է համայնքի ղեկավար Լուսինե Ղալայանը պայմանը բարելավված է, համայնքային կենտրոն գրկված է, համայնքի ղեկավարի գրասենյակ, հանուր հաշվապահություն, գրադարան, խաղասենյակ, առաջին հարկում հանդիսությունների սրահ, օժանդակ սենյակ, խոհանոց, Նախագծի համաձայն այստեղ պիտի գործեր նաև բուժկետը, սակայն քանի որ կոճողոտն ունի նորակառույց բուժկետի շենք, ապա սենյակներից մեկը շենքում ազատ է մնացել, որը ռացիոնալ օգտագործելու միջոց կգտնեն առաջիկայում։ Շենքի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցել գյուղի համար նշանակալից տարեդարձի օրերին, երբ գոճողոտում նշել են գյուղի ազատագրման 24-րդ տարեդարձը։ Եղել է գյուղի ազատագրման 24-րդ տարեդարձը, կատարել ենք հանդիսությունների նոր սրահում, պրոցականների վետերանների եւ համագյուղացիների մասնակցությամբ։ Նախկին հանդիսությունների տունը, որ կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի, գյուղում շարունակում են շահագործել։ Որոշել են ուրախարիտների ու հարսանիքների համար օգտագործել նոր հանդիսությունների տունը, իսկ տխուր պատճառներով հավաքվել հին սրահում։ Օգտագործումք դեռ պիտի հասկացվի մենակ տխրություններ, տխրության միջոցառումներ, իսկ նոր շենքում նախատեսված է ուրախության միջոցառումների համար։ Համայնքային կենտրոնի բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցմամբ գյուղում լուծվել են մի շարք հարցեր, սակայն գլխավոր շինություններից մեկը դեռևս բացակայում է գյուղում, հատկապես որ կոճողոտում նկատելի է բնական աճը, իսկ խոսքը մանկապարտեզի մասին է։ Գյուղում ունենք 3-5 տարեկան 32 երեխա, սակայն չունենք մանկապարտեզ տարեկան 7 երեխա ծնվում է, 16 թվականի գյուղում ծնվել է 8 երեխա, եթե լինի մանկապարտեզ ինձ թվում է, եթե երեխաները հաճախ է մանկապարտեզ իրաց ծնողներ, ազատ կյոնի կինա աշխատանքի կպի իրաց ընտանիքը կապահովես, ուցմապես կյոնի անապահով։ Բելլա Լալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Անցած գիշեր հանրապետության տարածքում տեղացած ձյան պատճառով այսօր մի շարք ներհանրապետական երթուղիներ ուղևորափոխադրող ընկերությունների կողմից չեն սպասարկվել։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանի անվտանգության ապահովման եւ շահգործման բաժնի պետ Շահեն Գասպարյանը նշելով, որ Ստեփանակերտի ուղությամբ չեն սպասարկվել Աշան, Ուխտաձոր, Հաթերք, Մոխրաթա, Խաչմաչ, Հարավ, Մուշկապատ երթուղիները։ Նրա խոսքով միջպետական երթուղիները սպասարկվել են ըստ չվացուցակի եւ եւ Ստեփանակերտ-Երևան ուղությամբ նախատեսված բոլոր ուղևորափոխադրումներն իրականացվել են առանց ուշացումների։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Տիարն ընթառաջը, որը հայոց եկեղեցու տոներից է։ Այս տոնը ժողովրդի մեջ հայտնի են նաև Տերնդես, Տրնդես եւ այլ անուններով, որոնք Տերն ընձեզ արտահայտության փոփոխված տարբերակն են։ Տիարն ընթառաջը հայ ժողովրդի սիրած տոներից է։ Այն տոնն սկսել են վաղ ժամանակներից։ Տիարն ընթառաջի նվիրված ծիսական արարողությունները սկսվում են փետրվարի 13-ին երեկոյան ժամերկության ընթացքում։ Նշել է Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Թեև Տեր Մինաս քահանա Մովսիսյանը հավելելով, որ հնավան սովորույթների համաձայն եկեղեցիների բակում կրակ է վառվում։ Խարույկ վառելու այս սովորությունը ցիսական որևէ նշանակություն չունի, ասել է հոգևոր հովիվը, ավելացնելով, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հրահանգով արդեն մի քանի տարի է, ինչ Տիարն ընդառաջը հրճակվել է նաև նորապսակների օրտնության օր։ Տեղեկացնենք, որ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ այսօր Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակ քաղաքում ժամը 18-ին տեղի է ունենալու տոնին նվիրված մշակութային միջոցառում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի կառավարությունները ճանաչել է որպես պատասխանող կողմ ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովի կողմից Բուդապեշտում 2004 թվականին կազմահարված հայկական բանակի սպա Գուրգեն Մարկարյանի գործով, ինչն արդեն դրական տեղաշարժ է։ Այս մասին ասել է Մարգարյանի հարազատների ներկայացնող փաստաբան Նազելի Վարդանյանը։ Մենք պահանջել ենք, որ Հունգարիայի որոշումն անբավեր ճանաչվի եւ Սաֆարովը հետ վերադարձվի Հունգարիա։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին որևէ նյութական պահանջ չի ներկայացվել։ Ակնկալվում է, որ այս տարի մեր պահանջի վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը կլինի, ասել է փաստաբանը հավելելով, որ որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, թե ինչ որոշում կկայացնի Միեդը։ Ֆրանսիական դատարանը մերժել է падգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբուլանի Ադրբեջանի ներկայացրած հայցը։ 2015 թվականին Ռոժբուլանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն իրեն ահաբեկչական պետության նման է պահում։ Ուկրաինացի գրող Սերգեյ Ժադանին Մինսկում ձերբակալել են ռուսական սերցուցակների հիման վրա եւ զրկել Բելարուս մուտքի իրավունքից։ Ժադանն ամենահայտնի եւ ամենից շատ թարգմանված ժամանակակից ուկրաինացի գրողներից է։ Նա ժամանել էր Մինսկ 24-րդ գրքի միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցելու։ Իրավապահները Ժադանին հայտնել են, որ նա կարող է Բելարուս վերադառնալ միայն այն ժամանակ, երբ ռուսական հատուկ ծառայությունները հանեն նրա անունը սերցուցակից։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Ահմեդ Արսանը խոսելով Կարսի զարգացման եւ առևտրատնտեսական տեսանկյունից Թուրքիայի համար ունեցած նշանակության մասին անդրադարձել է նաեւ Հայաստան-Թուրքիա փակ սահմանին։ Նա ափսոսանքի հայտնել հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելու պատճառով, սակայն հայտարարել է, որ դրա բացումը հնարավոր է միմիեն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումից հետո։ Թուրք նախարարը նշել է, որ բաց սահմանների պարագայում Կարսը կարող է դառնալ տարածաշրջանային մի շարք առևտրային ճանապարհների հատման վայր։ Հայաստանի իշխանություններին է դիմել Շահին Միրզոևը, խնդրելով իրեն տրամադրել ժամանակավոր ապաստան, քանի որ հանդիսանալով Թալիշական մշակույթի խորհրդի անդամ, Թալիշական ազատագրական շարժման մասնակից Թոլիշի Սադո Թերթի թղթակից ստիպված է եղել փախչել Ադրբեջանից ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների հանդեպ բռնաճնշումների ու նրանց իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումների պատճառով եւ ընտանիքով ժամանել Հայաստան։ Հայաստանի իշխանությունները դրական են արձագանքել Շահին Միրզոևի խնդրանքին։ Մարզասերների համար Մշամարտի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է 2017 թվականի փետրվար ամսվա վարկանշային աղյուսակը, Հունվարի 27-ից 29-ը Փարիզում ընթացած հեղինակավոր միջազգային մրցաշարում ունեցած հաջող մրցելույթների շնորհիվ հունահռոմեական ոճի Հայաստանի եւ հայազգի ըմբիշների թիվը վերոհիշյալ ցուցակում նախորդ ամսվա համեմատ ավելացել է 2-ով։ Շախմատի Հայաստանի կանանց հավաքականի առաջատարներ Էլինա Դանիելյանը եւ Լիլիթ Մկրտչյանն ավարտել են իրենց ելույթներն Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում ընթացող աշխարհի առաջնությունում։ 1:32-րդ եզրափակչի առաջին պարտիաներում հայ շախմատիստուհիները ոչ ոքի էին խաղացել ստացել։ Երկրորդ պարտիաներում Դանիելյանը պարտվել է Չինուհի Նիշիգունին, իսկ Մկրտչյանը Հնդկաստանի ներկայացուցիչ Ռուտ Պադմինիին։ Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի 2017 թվականի հրամանագրով եւ հիմք ընդունելով իրավական ակտերի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է 2017 թվականի փետրվարի 20-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2017 թվականի փետրվարի 25-ը շաբաթ օրը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ թույլ ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։